Sganov. 안녕하세요. Good morning. Oh, I see <laughs> some friends here who are here. That is the spirit. You are smiling. Some are, some are looking very sad. Maybe because it is celebrating, we were celebrating All Souls Day. А хэдийгээр та нарын дунд зарим нь инээмсэглэж байгаа боловч ихэнх нь гунигтай уруу дорой царайтай юм шиг харагдаж байна. Магадгүй энэ маань өнөөдөр бид нэр талиг ачтаа дурсан санаж байгаа өдөр учраас тэгж байгаа юм болов уу гэж бодлоо. But we should celebrate. It is a feast. It is a feast of our faithful departed, our beloved ones who have gone ahead of us. А бидний хайртай дотн хүмүүс одоо тэнгэр тальж талигааж болсон ийм хүмүүсээ дурсан дурсах ёстой ийм өдөр байгаа. Yesterday we have celebrated All Saints Day and we felt those who are in the liturgies we felt that we are a part and parcel of that uh, and portion of that community of saints because all of us have the capability of becoming saints too or we are already saints in some ways. Өчигдөр бид нар бас бүх гэгэнтнүүдийн одоо өдрийг тэмдэглэсэн. Тэгээ бүх гэгэнтнүүдийн өдөртөө бид нар бас өөрсдөө холбоотой байж хамааралтай байж чадна. Учир нь юу вэ гэвэл бид нар одоо итгэгч хүмүүсийн э, хүмүүс ухраас одоо тэр гэгэн хүмүүстэй адилхан байж тэдний нэг хэсэг байж бас гэгэн хүмүүсийг байж чадах юм аа. I'm looking at the sisters. if they look saintly or I look at Father Reho and Father Oh by the way we have uh, guest with us, Father Michel. He is from Canada. За тэгээд энд сууж байгаа манай гэлэн манар санаартан Father Хоо тэгээд түүний хажууд шинээр Канадаас ирсэн санаартан Мишель байна. Энэ хүмүүсийг хараад I think the sisters are smiling because they want to be called saints. But uh, you look at the bishop, is he saint? the bishop is not a saint. Not yet, maybe not yet. But uh, we, all of us, have all the potential to be saints. And not only when we die, but already here on earth. За тэгээд бид нар бүгдээрээ бүх гигантнүүдийнхээ адилхан гигантэн болох одоо потенциал биднэрт бол байгаа гэж хэлж байна. Аа тийм учраас заавал одоо өнгөрсөнд биш одоо энэ газар дэлхий дээр амьдарч байхдаа бид нар бас гигантэн байх боломж биднэрт байна. So when we remember today in our liturgies all over the world the faithful departed those relatives of ours friends and acquaintances who have gone before us we have to be joyful and happy because we have this occasion to give them and to pray for them so that they will attain eternal life. За өнөөдөр бүх дэлхийн одоо католик сүмүүд дээр одоо энэ мисаны үеэр бидний хайртай халуун дотн Одоо биднээс э, салж тэнгэрт холбоо додсон талигаш нарыг дурсан санах энэ өдөр бид нар тэднэрийн төлөө залбирч тэд тэнгэрийн хаанчлалд мөнхийн амийг олох болтгой гэж бүгдээрээ залбирх учиртай. In the Philippines and other uh, Christian countries it is a big day to visit the cemeteries, to visit the tombs, to bring uh, to, to burn candles or incense and to bring also some sorts of food that the beloved dead had been, has been enjoying when he was still alive. So it is a kind of a social celebration in a sense, but deep inside, we Catholics with faith, we know that we have to be together with our beloved dead to, uh, to, to make uh, them realize that we still cherish, that we still love them, and that we also pray for them. За манай нутагт э, Филиппинд бол э, католик шишинтэй орон учраас яг энэ өдрөөр юу болдог вэ гэвэл хүмүүс өөрсдийнхөө одоо хайртай дотны хүмүүсийн э, булш бунхан руу очиж цэцэг өргөх мөн одоо лаа асах хөвж асаах, түнчлэн тэдний амь дахуу байх үедээ дуртай байсан хоол ундыг нь бас аваачиж одоо талын гаш нараа дурсан санаж тэдэнтэй холбоотой тэдэнтэй өлзтгэл зүрхээр бас одоо залбирлаараа дамжуулан холбогддог. Тэгэхээр угаасаа энэ өдөр маань бидний одоо хамгийн хайртай тэр хүмүүсийг дурсан санаж тэднэртэй холбоо тогтоох тийм чухал өдөр юм аа. In Mongolia, we have also the day that is designated to visit the cemeteries to remember our dead. we have. And in the Chinese world, they have also, they're Catholics or not, or Christians or not, they have what we call the tomb, tomb sweeping day. In Korea, I know that uh, you have it also. And they call it Qingming Jie. Uh, that's the tomb sweeping day, to sweep, to clean the tombs. За тэгээд э, заавал католик шишнтэй оронч ирс энэ Монголд за мөн одоо хятадд бас Солонгост тусгаалan одоо нас орсон хүмүүс дээрээ хүмүүсийнхээ булшин дээр очдог тусгаалсан одоо өдрүүд байдаг. Жишээлбэл Солонгод одоо энэ Солонгост энэ өдрийг бол булш цэвэрлэх өдөр гэж нэрлэдэг юм байна. Here in Mongolia what day is it? What day is it in Mongolia? uh, very first day of spring that uh, where the animals who are sleeping will wake up. That's usually spring, April. Oh, uh, that's the, uh, so it's uh, the second mm-hmm. So each, each year it falls different different days. In different days. So you see, uh, in Mongolia maybe it's even more meaningful. Uh, the, the celebration of remembering the dead is more meaningful because it falls exactly on the day that we celebrate new season, the season of spring, which from hibernation, from the darkness, we go to light. За тэгвэл монголчуудын хувьд бол нэг ханш нэх өдөр гээд одоо энэ хаврын хамгийн анхны одоо өдөр байдаг. Энэ өдөр бол хүмүүс их хөвчлэн ханш нисэн өдрөөс одоо талигаш нарийнхаа булшин дээр очиж хүндэтгэл үзүүлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ маань бас хамлам хийлж байна. Одоо манай католикчнтай ч гэсэн өвлийн одоо хэцүү цаг өнгөрөөд хавар эхэлж байгаа энэ өдөр сайхан өдөр бол монголчуудын ёслол болдгийм байна гэж. So it's even more Christian the way if that is the meaning that the, our Mongolian brothers and sisters, you uh, give to this day for the dead, remembering the dead, then we believe in newness of life. За тэгвэл Монгол ханд улс маань энэ одоо ханш нээсэн өдрөөр өдрөөрөө одоо талигааштай хүндэтгдэг юм сайхан уламжлалтай юм байна. Энд бас манай бас католикшнтай хөрч байгаа. Юугаар гэвэл шинэ амьдрал одоо эхэлж байна, шинэ зүйлийг эхэлж байна гэдэг утгаараа. If you go to the Catholic uh, cemeteries in the Philippines, yes, and uh, also in Europe, you always find the letters R I P. That's romanization RIP that means rest in peace. За тэгээд э, католик э, шүндө хүмүүсийн гуйш э, бунхан тэр ашуулгын газар очих юм бол бас Европ ч гэсэн байдаг. Ихэвчлэн нэг давчилсан R SP гэсэн PS гэсэн давчилсан гурван үсэг гэдэг энэ маань юу гэсэн үг вэ гэвэл амар амгаланд орших болтгой гэсэн ерөөл байдаг бичсэн байт юм аа. That's usually written on the cross. of the grave or the tomb. Тэгээ булшны дээр одоо загалмайн дээр энэ үсгийг бол ихэвчлэн бичсэн байдаг. But some people are joking with it. They say, return if possible. А зарим хүмүүс одоо энэ давчилсан үгээр нь тоглоом хийгээд хэрэг боломжтой бол буцааж өгнө гэсэн үгээр бол энийг тайлж уншдаг байгаа. Rest in peace. That is the wish that we have when our beloved dead go ahead of us, when they die. We, I often heard people when I attend the funerals, may he rest in peace. May she rest in peace. За амар амгаланд оршуултгай гэсэн энэ ерөөл нь үнэхээр утга учиртай яагаад гэвэл талигаш одоо насварсан хүмүүсээ одоо а, Тэнгэрийн оронд а, Тэнгэрийн хаанчлалын орон сайхан амар амгалан оршихыг өрөөж яваамаа. That is a wish and a prayer that we have for our beloved dead, that they will attain peace or eternal rest in the abode of the Creator, in the eternal home of God. Энэ маань ухтаа одоо эдгээр талигач болсон хүмүүс маань Тэнгэрийн оронд одоо мөнхийн амийг одоо олсон байгаасаа гэсэн Sometimes I'm wondering if really our beloved dead have gone in peace. What about those who die in the midst of wars, in the midst of violence, in the midst of poverty, when people die because they don't because of hunger? Are they in peace? I wonder. А гэхдээ би заримдаа боддог э, талигач болсон хүмүүс, насорсон хүмүүсийн амар амгалан орших нь тухайлбал тухайн хүн яаж өгснээсээ чухал дайн дажинд одоо дайн дэжний хөлд өргөцсөн юм уу эсвэл үйлсвлэнгөөс болж нас барсан юм уу эсвэл одоо зовлон шаналаас өвчин эмгээс болж нас барсан юм уу гэд хэрвээ тийм байдлаар нас барсан хүмүүс бол яаж амар амгаланг олох вэ бид нэр тэдний амар амгаланг олохын төлөө юу хийж чадах вэ or people who do it because of known suffering. They have been suffering. And so their time comes and they die. Are they in peace? За урт удаан зовлон шаналлын улмаас нас орсон хүмүүс байлаа гэж бодъё. Тэгвэл тэд нар амар амгаланд байж чадах уу? That's why to wish them and to pray for peace for them is the greatest gift we can remember. Make to remember our beloved dead. They died peacefully or not, but the peace, that the eternal peace, has to be given to them by their Creator. За тийм учраас эдгээр зов шаналж э, маш хүнд байдалтай нас орсон улсуудад одоо амар амгалан оршихултай гэж өөрийнхөө яалдамд өөрсдийнхөө бас хайртай дуртай дотн найсан хүмүүс нас орсон хүмүүсэнтэй бас мөнхийн амь амийг амийн төлөө бид нар бас залбирах учиртай. I could see that you are becoming more silent and uh, more, uh, not peaceful, but uh, a little bit troubled. Each and every one of us will die. And what do we wish when we die? You can no more wish when you died already, but uh, now that you are still alive, you, you, you can wish that maybe you will have a peaceful death. За мэдээж э, хүн болгон хэзээ нэгэн цагт хөлтэй одоо учрна. Аа тийм учраас бид нар бас өөрсдөө амар амгалан насварсан ч амар амгалан дошголтой гэдгийг бас дотроо бас залбирая. Maybe that is an advantage of us Christians or we who believe because Jesus has said that to us he who sees me and listens to me and believes in me will have eternal life and I will raise him up or I will raise her up on the last day. За Христчин бидний хувьд Иесусийн э, заасан итгэл бишрэл маань юу вэ гэвэл э, намайг харж, намайг сонсч, сонссон хүн надад дотор мөнхийн амийг олох болно гэсэн. Би түүнийг амьдлуулан босгоно гэж хэлсэн мэлээ. We have to believe in Jesus words. Бид нар Иесусийг үгэнд итгэх учиртай. Now that we are joining the celebration in which Jesus has uh, saved the world with his sublime sacrifice of giving himself. He is showing himself to us. Иесус Христ э, өөрийнхөө амийг золиослон э, загалмаа дээр золиослон биднийг одоо нүглийн ертөнцөөс бол аварсан байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ э, ёслолд одоо оролцсноороо түүний энэ одоо шинэ амнаас хуваалцж байна. Let us believe in his word when he says he who eats of me or drinks my blood will have eternal life. We believe in that. Та хүн надтай хамт Тэнгэр бурханд мөнхийн хаанчлалыг олно гэсэн түүний үгэнд бүгдээрээ итгэцгээе.